Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Večerašnje predavanje, braću moja draga, je uvodno predavanje u jedan kraći serijal predavanja u kojem ćemo govoriti malo opširnije o najvećim iskušenju koje će zadesiti čovječanstvo od kako je stvoren Adem Alehi Saratu wasalam pa sve do sudnjega dana. Govorit ćemo o smutnji i iskušenju Mesihim Teđala, na samom početku u uvodnom dijelu neminovno je spomenuti neke faktore i činjenice koji će nam olakšati zadanje ove tematike, odnosno činjenice koji će nam ukazati i aludirati na bitnost ove tematike. Sama tema iskušenje ili fitnetluk deđala zasigurno je opširna tematika za nju se vezuju mnoga pitanja koja bi trebalo da poznaje svaki čovjek koji vjeruje u Allah subhanahu wa ta'ala i koji se sprema za susret sa svojim gospodarom i koji vjeruje da će jednoga dana polagati žestoke račune pred uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Također, o tome bi trebalo da zna nešto više svako onaj ko se boji za svoj iman, i svako onaj ko straguje za svoju završnicu. Mu'min, vjernik, čovjek koji vjeruje u Allah subhanahu wa ta'ala i sudnji dan, treba da zna i da bude uvjeren da će svaki čovjek na sudnjem danu biti proživljen onako kako je umro. Možda se neko zapita zašto ćemo citirati ovaj hadis i nekoliko narednih. Braćo moja draga, čovjek treba da zna i da vjeruje, da bude uvjeđen da će proživljen biti na sudnjem danu onako kako je preselio. Zašto nam je to bitno? Iz razloga. Čovjek može biti popularan Allahom rob 60 godina. Pa da Allah iskuša na kraju života počini djelo koje izvodi izvere pa se ne pokaje, on će tako biti proživljen na sudnjem danu. Kako je veza ovoga sa Deđalom? Velika veza, braću moja draga, ako Allah subhanahu wa ta'ala nekoga istiša time da doživi vrijeme kada će se pojaviti Deđal. Ako je prije toga čitav život bio dobar vjernik, ali tada padne na, padne na tom iskušenju, on će na sudnjem danu biti proživljen pod zastavom Deđala. Na osnovu, znači ovo sve što spominjemo, zaključili smo na osnovu riječi ovog poslanika koji zabilježi imam muslim. Od Džabira radijallahu ta'ala da je Allah poslanik kazao Juba'athu kullu abdin ala ma mata Svaki čovjek na sudnjem danu će biti proživljen onako kako je preselio. Također, čovjek vjernik bi trebao da strahuje za svoju završnicu i da zna da se djela na sudnjem danu, kao što i kod nas ljudi na Dunjavku se vrednuju po završnicama. Pogledajte primjera radi evo rećemo utakmica. 90 minuta može biti 2-0. I ako u zadnjoj minuti oni koji su gobili 2-0 zagucaju 3 gola, oni su pobijeni. Znači i na Dunjaluku i na Ahiretu tijela se vrednuju po završnicama. A čovjek vjerni bi trebao tome da posvećuje veliku pažnju. Kaže Allah poslanika Ali Seratu također u hadisu koji je izbilježio Buharija i Muslim zaista će neko od vas raditi dijela stanovnika dženeta. Ali kaže, to je samo u očima ljudi dijelo stanovnika dženeta. Ali on kaže u osnovi od stanovnika džehennema. A drugi će, kaže, raditi dijela od stanovnika džehennema, ali kaže, to je samo u očima ljudi dijelo stanovnika džehennema. A on je, kaže, u osnovi I kaže Allah poslanik na kraju tog hadisa, innamel amalu bil Zaista se djela vrednuju po završnicama. Djela se, braću moja draga, u ovoj našoj vjeri vrednuju po završnicama. Poslušajte također hadis koji zabilježi Imam Bukharija i Muslim od Dalali ibn Aziba, da vidimo i da potvrdimo tu činjenicu da se vjera, da se djela u islamu vrednuju po završnicama. Kaže Dalali ibn Aziba, Allah ne je prilike krenuo u džihad. I dolazi mu čovjek nevjernik i kaže, Čovjek koji je bio spreman za borbu, čak da opisuje da Ali Maz imao, kaže, imao je kacigu na svojoj glavi. Pa kaže Allahu poslaniče, da li da idem u borbu, a pa nakon toga da primim islam? Ili da primim islam pa da idem u borbu? Allahu poslanik kaže, prvo primi islam pa idi u borbu. Pa je prihvatio islam i otišao u borbu. Pa je preselio kao je ušao. Kaže Allahu poslanik, uradio je malo, ali će biti nagrađen mnogo. Znači, čovjek čitav život bio u širku, u nevjerstvu. I samo prihvatio islam. Otišao u borbu, možda par sata. I Allah poslanik za njega kaže, radio je malo, ali će biti nagrađen mnogo. Ovi argumenti, vraću Madara, koji spominjemo, ne bi se smjelo desiti da ih pogrešno shvatimo. To nikako ne znači da čovjek treba čitav život griješiti, pa na kraju početi činiti dobra djela i gotovo. Ne. Mi ovim hadisima želimo kazati da moto, životni moto vjernika treba biti kontinuirano činjenje dobrih dijela. Kako bi, kada Bog ga zadesi smrt, zavisila ga u činjenju dobrih dijela. To je skoro jedini način da čovjek sebi obezbijedi sigurnu završnicu. Nijukom slučaju nije ispravno shvatati ove hadise da čovjek treba činiti vjernje pa na kraju kazati ja ću uspjeti, na kraju se pokajati. Ne ispravno shvatanje novih hadisa jeste da čovjek treba čitav život kontinuirano da čini dobra djela i ako Bog da, kao takav nadate se da će otići sa lijepom završnicom. Također, mu'min, vjernik, onaj koji vjeruje o mali sudnji dan, ne bi trebao, braću moja draga, da bude obsjednut svojim djelima. Ne bi trebao da bude uništen. To je, braću moja draga, jedno veliko iskušenje današnjeg vremena ako neko sada prakticira vjeru, to ne mora značiti da će ostati takav i da će umjeti na tome. I ne smijemo nikako, braću moja draga, da budemo osjetnuti time i da smatramo da smo kupili kratu za džemljac. Pogledajte samo kratku historiju, neki 5-6 godina, pa ćete vidjeti koliko je ljudi koji su jedan period prakticirali vjeru i bili čvrsti u vjeru, ali taj maraton, životni maraton, Posustali su u njemu, pa su zapostavili na kraju krajeva prakticiranje vjere. Zato kažemo, opasna, veoma opasna bolest jeste da čovjek bude obsednut svojim djelom. Pogledajte ovaj hadis koji također treba ispravno shvatiti. Hadis koji je zabilježio Buhari i Muslim od Ibn Mesauda, ga Allah ta'ala. Kaže Allah poslanik, tako mi je onoga pored kojeg nema drugog Boga. Među vama ima ljudi koji će raditi djela stanovnika džemljeta do te mjeri, pogledajte to opisa, kaže Allah poslanik, do te mjeri će raditi djela stanovnika dženeta, kaže da će između njih i dženeta biti samo podlakica. Podlakica u arapskom je od onda do ovdje. To je 45 Toliko čovjek blizu dženeta, još samo korak. Pa kaže Allah poslanik, fe jesti u alihir kitab, pa će ga preteći knjiga, pa će ga preteći sudbina, Allahova odredba. Ne da mu je Allah naredio da to čini, već je Allah samo znao da će tako se ponašati. Kaže, pa će početi raditi djela stanovnika džehennama i on će u džehennama. Pazite, do dženneta samo podlatica i ode u džehennama. A kaže Allah poslanik, a ima ljudi koji će raditi djela stanovnika džehennama. Do te mjeri, kaže, da će između njih i džehennama biti podlatica pa će i kažete, jesti je kitab, pa će i preteći knjiga, pa će učiti raditi djela stanovnika dženeta, pa će ući u džennet. Zato, znači, moja draga, znači, opasna, veoma opasna bolest da se čovjek umisli. Ako si, ako vidiš da si na pravom putu i prakticiraš vjeru, ne smiješ se uzdizati, niti oholiti, već moli Allaha da te učvrsti, jer Allahu poslanik koji je izuzetno mnogo bolji od nas, jedna od najčešćih dova koju učio, jeste Ja kalli vel kurubi vel sebi kalbi ala O ti koji prevrćeš srca ljudi, učvrsti moje srce u tvoju vjeru. Ako je Allah upoznanik upućivao tu dobu, onda mi smo mnogo preći. Zato, braću moja draga, kažemo rezimirano. Čovjek vjernik koji vjeruje Allah subhanahu wa i sudnji dan, treba da zna da će biti proživljen na sudnjem danu onako kako je preselio. Jedna stvar. Druga stvar, djela u islamu se vrednuju po završnicama. Čovjek kako bi mogao priuštiti sebi dobru završnicu? Skoro jedini način jeste da čitav život kontinuirano bude pokoran i u kojem god momentu da mu dođe, doće mu, a on je obezbijedio sebi dobru završnicu. I na kraju, mu'min, vjernik, ne smije da se oholi zbog onoga na čemu je sada, već treba da moli Allah subhanahu wa ta'ala da ga učesti u svemu tome. Što se tiče konkretno naše ove tematike, tematike iskušenja deđala, za mi se, vraću moja draga, vezuju mnoga pitanja koja bi trebalo da zna svaki čovjek. Iako je generalno malo ljudi koji poznaju detaljno tu tematiku, a vjerujte da nas nepoznavanje te tematike može koštati veoma skupo. U tih 40 dana koji će Dežal proboraviti na zemlji, mnogi ljudi će se pokolebati i ostaviti ono na čemu su bili čitavog života. Pa primjera radi, vezano za tu tematiku jesu sljedeće stvari. Gdje i kada će se deđal pojaviti? To bi trebao da zna vjernik. Trebalo bi da zna njegov opis, što obuhvata svakako njegov tjelesni izgled. Da zna iskušenja s kojima će doći. Također, vjernik bi trebao da zna koliko će država ostati na zemlji, kojom brzinom će se kretati i da zna gdje će sve doći, odnosno da zna gdje neće doći, odnosno u koja mjesta Deđal ne može ući. Također, trebao bi da zna čovjek vjernik kako ga prepoznati i na kraju krajeva kako se od njega zaštititi. Trebao bi da zna zašto je Deđal najveće iskušenje od kako je Adem stvoren do sudnjega dana. Evo sada ja kada bih upitao da li neko od vas zna zašto je iskušenje Deđala najveće iskušenje do sudnjega dana od Adema do sudnjega dana, da li bi neko mogao precizno odgovoriti? Sumno. Također, veoma potrebno čovjek da zna da li je Deđal sada živ i da li je bio živ za vrijeme Božih poslanika, ali i se se nama. I na kraju krajeva jedno interesantno pitanje za vrijeme Božih poslanika, pošto je čovjek koji se zvao Ibn Sejljada, za kojih su izrečeni na hadisi i na koji se sumljalo da je država. Znači, da li čovjek vjernik zna da li je ta osoba bila država ili nije. Što se tiče konkretnog predavanja, moram spomenuti nekoliko faktora, kazali smo, koji će nam olakšati svatanje ove tematike. Prva stvar, islamski učenjaci kada govori o preznacima sudnjeg dana, dijeli preznake u dvije skupine. Mali preznaci sudnjeg dana i veliki preznaci sudnjeg dana. Zašto nam je ovo potrebno? Potrebno nam je iz razloga što velik broj islamski učenjaka, od kojih jedan je Hafiz ibn Hajar al-Esfarani, alihi, je smatrao da je prvi veliki predznak sudnjeg dana dolazak Dejjala. I zato govorimo o Dejjalu, Zato što je to po velikom broju islamskih činjaka prvi veliki preznak sudnjeg dana. A veliki preznak sudnjeg dana, braću moja, kada nastupi, dolazi će velikom brzinom jedni za drugi. Baš kao kada imate konac na kojem su, znači, bobice. Pa, pa kada prekinete taj konac, kako bobice padaju, jedna iza drugi, tako će dolaziti veliki preznak sudnjeg dana jedan za drugim. I to nije moje poređenje, jer ja se ne bi sjetio takvo poređenje ovaj, spomenuti, to je poređenje Allahog poslanika ali se radi wasalam. Allahog poslanika ali se radi wasalam hadisu koji je Šina Bani kad predostojnim od Abdullah ibn Amra se prenosi da Allahog poslanika ali se radi wasalam kazao Preznaci sudnjeg dana su kao zrnjevne natječeno na konac, kada tukne konac će jedni drugi. Znači, tako će veoma brzo dolaziti. Zato nam je interesantno da govorimo o Dejjalu kao prvom preznaku, velikom preznaku sudnjega dana. Sada se postavlja jedno pitanje, a to je vrijeme u kojem će se pojaviti Dejjal. Da li je to vrijeme blizu ili je daleko? Normalno, odgovor na to ne možemo dati precizno. Ali možemo, braći moja draga, spomenuti neke činjenice iz kojih ćemo shvatiti da li je to vrijeme daleko ili je to vrijeme blizu. Kako ćemo to znati? Značimo ako spomenimo nekoliko malih predznaka sudnjih dana, pa kada vidimo da se izuzetno velik broj, ako ne svi, mali predznaci sudnjih dana, ako su se obistinili, ako su se već desili, onda, znači, moja draga, je svakako očekivati da počne zrnije je velikih preznaka sudnjeg dana da pada jedno sa drugim. Pa pogledajte samo nekoliko malih preznaka sudnjeg dana da napravimo tu ovaj komparaciju i da vidimo jesu li se ti preznaci, mali preznaci sudnjeg dana već obistinili. Primjera radi. Zar nije Allah poslanik kaže, neće nastupiti sudnji dan sve dok se ljudi ne budu natjecali i ukrašavali džamija. Ili se ispunio ovaj predznak sudnjih dana. Ne treba tići u Tursku, jer Turska je poznata po najšarenijim džamijama na svijetu, ali možete komotno otići kod nas u velik broj pa ćete vidjeti da se ovaj predna sudnjeg dana već poodavno, poodavno ostvario. Zar nije kazao Allah poslani, kada se izgubi povjerenje, očekujte sudnji dan. Onda mi smo već poodavno mogli očekivati sudnji dan. Kod nas se, braćo moja draga, već podavno izgubilo povjerenje, pa čak kod oni koji se smatraju nosiocima vjere u ovom vremenu, izgubilo se povjerenje. Znači, kaže Allah poslani, kada se izgubi povjerenje, očekuj, pre, očekuj sudnji dan. Znači, mi već podavno trebamo očekivati sudnji dan. Kaže Allah kada vi se ratu wasalam, neće nastupiti sudnji dan dok se među vama ne proširi i pojavi herđ. Kažu ashabi, a šta je to herđ, Allaho poslanče? Kaži, ubijstva, ubijstva, mnoštvo ubijstva. Neće nastupiti sudni dan dok se među vama ne proširi herđ. Da se proširio herđ, pa na svakom koraku, ubijeno 10, ubijeno 20, ubijeno 50, ubijeno 100, na svakom koraku ubijstva. Također, kaže Allah se alaih sallatu wasalam, neće nastupiti sudnji dan sve dok ne bude mnogo zemljotresa. Pogledajte, samo znači kada gledate dnevnike, danas u Tursku, sutra u Indoneziji, preko sutra u Maliziji, Japanu i ostalo. Znači non stop zemljotresa. I ovaj preznak sudnjeg dana se obistinio. Kaže Allah poslanik, Zaista je preznaka sudnjeg dana da će čovjek nazivati selam drugima. Ali kaže, neće im nazivati selam osim iz jednog razloga, a to je zato što ih kaže pozna i zato što ih zna. Jer se obistinio taj preznak sudnjeg dana. Ljudi nazivaju selam jednim drugima iz jednog razloga, samo zato što se poznaju. Oni to pokazuju svojim djelima zato što ne nazivaju selam onim ljudima koji ne poznaju, pa makar znali da su ti ljudi muslimani. Kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, zaista preznaka sudnjeg dana i pojava iznenadne smrti. Pogledajte, čuješ čovjek imao 40 godina, infra srca, mrtva. Ovaj čovjek imao 25 godina, možda ne 30 godina srčan i na svakom koraku. Ma kaže, nije bolovao ništa, samo legao spavati, nije ustao. Jer se obistinio taj preznak sudnjeg dana, svakako jeste. Kaže Allah poslanik ali se ratu vasanam, tako mi onoga u i ruci moja duša. Neće se dunjalog završiti sve dok čovjek ne bude prolazio pored kabura. Pa kaže, zaustavi se pored tog kabura i govori, kamo srećni da sam ja u ovom kaburu. Pogledajte kakva su teška vremena. Zamislite kako je našoj braći u Palestini, u Iraku, u Čečinu. Jer mislite da mi 92. nismo prolazili pored ovih kaburova i govorili kamo sjeći da nisam ja, da sam ja u ovome kaburu. Također kaže Allah poslanik Ali se radi vasalam, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Neće se završiti ovaj dunjalog sve dok čovjek ne uzme ženu i počini sa njom blud na putu. Pa će najbolja osoba i najbolji čovjek tog vremena biti onaj koji im kaže da ste se makar sklonili tamo iza zina. Neće im kazati nemojte činiti. Kao što danas imate propagandu kada govori o sjebi. Ne kažu, nemoj činiti prostituciju. Već kaže, koristite ono što ne trebate. I to, u to vrijeme najbolji insan će biti onaj koji kaže da ste se samo sklonuli. Ne kaže, nemojte to činiti. I samo kaže da ste se sklonuli. Jesu li došla, braću moja draga, ta vremena? Zato vidimo iz svega spomenutog iz ovih preznaka, iako je njih mnogo više, ali vidimo da se većina tih malih preznaka sudnjeg dana istinima. U tome, braću moja draga, je muđiza. Potvrda istinitosti Allahu poslanika, ali se ratu i onoga čime on došao, ali s druge strane, u tom je milost Allaha prema njegovim robovima. Kako? Prvo svi znamo da niko ne zna, ni jedno stvorenje pa čak najodabrani poslanici ni veliki ne znaju kada će sudni dan. Ali Allah, koji je milosti prema svojim rogovima dao je prvo mali preznake sudnih dana. I svi mi njih vidimo. Pa nakon toga i veliki preznaci sudnih dana, kako bi se ljudi pokajali, kako bi ljudi shvatili da je blizu sudnji dan. To je Allahova milost prema njegovim rogovima. Jezda ne zna se kada će sudnji dan, ali je toliko preznaka sudnjih dana da razuman čovjek će shvatiti da treba da se pokaje i da treba da bude pokorni Allah subhanahu wa ta'ala rob, jer svakog dana može nastupiti period kada se više doba i pokajanje neće prihvatati. Također, kada govorimo o ovom poglavlju, znači sve su ovo neki faktori koji nam olakšavaju shvatanje ove tematike, treba da znamo da govor o deđalu, da potpada pod poglavlje gajba, nevidljivog svijeta mi muslimani smo obavezni da vjerujemo u gajb, u pojavu dežava, u postojanje velika i mnoge druge stvari, ali zašto mi ovdje ovo spominjamo? Spominjamo iz razloga da nije dozvoljeno čovjeku da govori o dežavu osim na osnovu validnih i vjerodostojnih argumenata. Jer ne možemo mi govoriti o dežavu na osnovu svog razuma jedini način kako možemo saznati nešto o Dejjalu jeste objava. Da li to bilo putem Kur'ana ili putem sunneta Allahog poslanika. Ne postoji drugi način da saznamo nešto o Dejjalu. Zato ćemo mi ovom predavanju pokušati malo više pažnje obratiti izredbe hadisa, znači spominjanju ko prenosi koji hadis, iako vi znate kako je kod nas praksa na predavanjima, da uvijek spominjemo ocjene za hadise, i da je generalno praksa da na mojim predavanjima se spominju samo vjerodostojni hadisi, a kada se spomeni daif hadis, onda se to obavezno spomeni daif hadis u većini slučajeva. Ja spominjem samo ako je u pitanju hadis čije značenje ispravno. Napokon dolazimo do tog nekog početka govora o Mesihim Teđalu. Na samom početku treba da znamo, braću moja draga, da je iskušenje Deđala zasigurno najveće iskušenje koje će zadesiti čovječanstvo. Ne muslimani, čovječanstvo. I da je to najveće iskušenje od kako je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Adema pa sve do sudnjega dana. Pogledajte kratko. Samo malo kroz historiju, kroz šta sve je čovječanstvo prolazilo, odnosno i kroz sve što su prošli muslimani, pa da vidite da napravimo komparaciju onda sa Dejjalom. Prisjetite se samo vremena, vremena Musa, ali i Vesanam i vremena Faraona, kada se Faraon proglasio božanstvo, kada je ubijao nošku djecu, a ostavljao u životu žensku djecu, sve kako bi njegov krvavi pir što duži trajao i njegovo nasilno vladanje. Pogledajte kako su to bila teška vremena, ali smutnja dežala je gora od toga. Pogledajte neki samo onaj iz istorijske činjenice kroz šta sve su muslimani prošli. Primjera rad, ubijstvo Omera, Osmana, Ali, sukobi među ashabima i nekoliko bitaka u kojima učestuju i s jedne i druge strane ashabi. Koja je tu smutnja? Ali smutnja režala je teža. Nakon toga dolazi period kada keramita, jedna poznata sekta, pod vodstvom Ebu Tahira, El Furmutija, dolaze u neku za vrijeme hađa, odnose hađerun Esved, koji je ostao kod njih duži niz godina, pobijaju skoro sve hađije koji su te godine došli na hađ i bacaju i u bunar zemzema. Zamislite to iskušenje. Nakon toga dolazi krvali tir Tatara i njihov ulazak u Bagdad, kada su Bagdadom tekle rijeke krvi muslimanske. Nakon toga dolazi, dolazi križarski ratovi. Kroz šta su sve muslimani u tim križarskim ratovima prošli? Pa evo šta danas doživljavamo na svakom koraku. I opet, braću moja draga, sve ovo što smo spomenuli ne može se porediti sa smutnim državom. Pa neko će kazati, na osnovu čega možemo tako čvrsto i uvježeno govoriti da sve ove stvari, iako su to tolika iskušenja, zamislite šta smo mi prodenerali u Bosni od 92. do 95. Ali smutne režala je veća od svega toga. O tome nam govori onaj koji ne govori po hiru svom. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam. U hadisu muslima od Hišama ibn stoji da je Allahu poslanik kazao Od kako je uzvišeni Allah stvorio zemlju, od kako je stvorio Adem alihi salatu wasalam, pa sve do sudnjega dana ne postoji veće iskušenje i veća smutnja od smutnje deđala. To su riječi onoga koji ne govori po hiru svome. Također, možemo shvatiti koliko je to bitna tematika iz mnoštva hadisa koji je izrekao Allah poslanik u toj tematici pa ćete vidjeti mnogo hadisa u kojima Allah poslanik opisuje Dejjala. Njegov fizički izgled, njegovu kosu, njegove oči, koliko dana će biti na zemlji, kakvi će ti dani biti, gdje će doći, gdje neće doći, kako ga prepoznati, kako se od njega zaštititi, kakve mogućnosti će imati. Sve je to Allah poslanik Ali se ratu sran spomenuo tačno i precizno, a to opet ukazuje na bitnost te tematike. Kolika je smutnja te žalova, na to nam također ukazuje činjenica da su svi poslanici, pazite dobro, svi poslanici od Ali i Sadatu Vosaram do Muhammeda upozoravali svoje umete i svoje sredbenike na smutnu fitnu dežavu. Kaže se u hadisku koji izrežu Buhari i da bi Abdullah ibn Umara, Abdullah ibn Omer kaže, jedne prilike Allah poslanik je ustao pred ljude. Pa je zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala onako kako doliči da se zahvali Allahu, pa je kazao, o ljudi, ja ću vas, ja vas upozoravam na deđala, ali znajte da su na deđala ukazivali svi poslanici od Anema pa do današnjih dana. Pa kaže Allah poslanik, pa čak i Nuh alihi salatu wa je svoj narod upozorio na deđala. A kaže, ja ću vam kazati nešto o njemu, što ni jedan prijašnji poslanik nije spomenuo svoj narod. Kaže, znajte da je deđan čorav, a naš gospodar ili vaš gospodar nije čorav. Ali se zabilježi Buharija i Muslima. Ovdje možemo spomenuti dva pitanja koja se namiču iz ovog što smo spomenuli, a to je šta je mudrost da su svi poslanici spominjali Deđala a Deđal će se pojaviti pred sudnjih dana. I drugo pitanje, ako je toliko velika smutnja Deđala, da je to najveća smutnja od vremena, poslan, od vremena Adema pa do poslanika i sratu i sve do sudnjega dana, je li Deđal spominut u Kur'anu, postavlja se pitanje. I ako nije, zašto nije? Prvo pitanje, zašto su svi poslanici upozoravali svoj narod na a zna se da će se Dežal pojaviti presudnji dan. Odgovor možemo shvatiti da su oni znali kolika je velika njegova smutnja, ali nisu znali, nisu znali da će se on pojaviti presudnji dan. Pa su smatrali da postoji mogućnost da će se on pojaviti u vremenu kada oni žive. Na osnovu čega smo to shvatili? Na osnovu hadisa Allah poslanika i sallatu wasalam, koji je zadrži ima muslim od Neuvasi ibn Sema'ana radi Allahu ta'ala, kaže Allahu poslanik, ako se Deđal pojavi dok sam ja tu, ja ću se, kaže, sa njim sukobiti. Ja ću sa njim raspravljati. Ali kaže, ako se pojavi, kada ja predstavim, onda svaki vjernik, kaže, neka sam sebe čuva. A Allah će lešanu će, kaže, pomoći svakog vjernika. Vidite iz ovog hadisa, da je Allah poslanik u samom početku nije znao kada će se pojaviti Dežav, pa kaže, ako se pojavi dok ja sam tu, ja ću mu se suprostaviti. Ali ako se pojavi nakon toga, onda svako neka sam se rečuva. Nakon toga Allah poslanik saznaje da će se dežav pojaviti nakon njegove smrti. Drugo pitanje, je li u Kur'anu spomenut dežav? Možemo kazati da dežav u Kur'anu nije spomenut imenom. Ali neki islamski komentatori Kur'ana tumačimo, fesiri kažu da se određeni ajeti u Kur'anu odnosi na njega. Pa jedan od tim ajeta jeste ajet u suri Al-An'am, gdje kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Jevme jeti ba'du ajati rabbike la jenfe'u nesen imanuha lem takun amelet min qablu au kesebet min imaniha hajra. Onog dana kada dođu neki predznaci tvoga gospodara, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije toga nije vjerovao. Kažu islamski učenjaci, ti ajeti koji spominje Allah Đelešanu, koji kada dođu, više vjerovali neće koristiti osim onima koji su vjerovali prije, kažu na to se odnosi hadis imama koji je zbliži imam tirmiti od Ebu Hureyri sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže Allah poslanik alaihi salatu tri stvari kada se pojavi, ni jednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako nije prije toga vjerovati. Pa kaže Dejjal, dada životina, i izlazak sunca sa zapada. Te tri stvari kada se desi, više vjerovanje ne koristi osim onima koji su prije toga kod vjerovanje. A ima učenjaka koji kažu, ovi ajeti se ne odnosi na Dežala i Dežal uopšte nije spomenut u Koranu, ni direktno ni indirektno. I oni kažu, zašto Allah Đelšanu nije spomenuo Dežala, pa kažu, ihtiqara lehu, ponižavajući ga i ne obraćajući na njega pažnju, znači jednostavno omalovažavajući ga, Allah Đelešanu ga nije spomenuo u Kur'anu. Također, možemo spomenuti jedno interesantno pitanje, to je zašto uzvišeni Allah takvim teškim iskušenjima će iskušati narod? A vidjet ćete sada kako će ta iskušenja biti teška. Jednostavno, braći moja draga, da bi se vidjelo ko istinu govori, a ko laži. Kaže uzvišeni Allah u prvim ajetima suri ut, Elif, La, Min, فَحَسِبَ e nasu يُتْرَكُ in jakulu amenna, Bogom لَا يُفْتَنُونَ Misli ljudi da će biti ostavljeni da kažu mi vjerujemo, a da neće biti iskušani. Vjerujte, vreću, moja draga. Ja sam to prepoznao na sebi, a slušao sam i od većih učenjaka i alima koji su alimi svjetskog kalibra koji kažu dok nisu počeli iščitavati ovu tematiku i pripremati predavanja o ovome, nisu znali veličinu iskušenja Mesih Deđala. Vjerujte, isti slučaj sa mnom. Nisam nikad, znao sam Deđal veliko iskušenje, ali kada sam počeo pripremati ovo predavanje, djelimično sam shvatio koliko je iskušenje Mesihim težala i zašto je to najveće iskušenje od Adema i Selam pa sve do sudnjega dana. Zato ćemo mi do kraja predavanja pokušati spomenuti samo nekoliko faktora i činjenica da shvatimo koliko je to iskušenje. Jer ako shvatimo koliko je to iskušenje, onda ćemo se adekvatno interesovati za tom tematikom i to će na kraju krajeva utjecati na nas da se pripremamo za taj moment. Ako ne shvatimo bitnost te tematike, onda sve ostalo zasigurno će biti mnogo manje interesantno. Pogledajte samo kako će vrijeme predvoditi dežalu, koje materijalne poteškoće će ljudi doživjeti, i onda dolazi Deđal koji kaže nebu, spusti kišu, a kiša pada. Kaže zemlji, nek izraste iz tebe tvoji plodovi, a zemlja to učini. Kaže Allah poslanik Ali na srnom vjerodostojnom hadisu, hadisu čiju vjerodostojnje se potvrdio imam Ibn Kathir, rahmetullahi arihi. Kaže Allah poslanik Ali na srnom, prije dolaska iz uh, Deđala, doći će tri godine. Znači, Biće tri godine prije nego što dođe Dejjal. Kaže, u prvoj godini Allah Želešanu će narediti nebu, nebesima, da uskrati trećinu kiše, a zemlji će narediti da uskrati trećinu plodova. U drugoj godini će narediti nebu i nebesima da uskrati dvije trećine kiše, a zemlji da uskrati dvije trećine plodova. A u trećoj godini će, kaže, narediti nebesima da uskrati svu kišu, a zemlji da uskrati sve plodove. Kaže Allah poslanik do te mjeri da će uginuti svaku hajvanče na zemaljskoj kuli. Sve će uginuti. I pogledajte, u tom momentu dolazi teža. Pa kaže Allah poslanik u nastavku hadisa, najteža smutnja će biti kada dođe beduinima, arapima, kojima su izumrle njihove deve, nešto najvrednije koje njih da im kaži. Šta mislite kada bi vam oživio vaše deve? I to kaže, deve, navretni imena. Vi ste vjerovali u mene nam kaže, normalno da bismo vjerovali u tebe, jer ne može uživjeti niko osim uzvišeni Allah. Kaže, pa će se šeitani pretvoriti u deve, pa će oni, kaže, povjerovati u njega. Pa će doći drugom čovjeku, pa će mu kazati, šta misliš ako bi oživio tvoje roditelje, da li bi vjerovao u mene? Kaže, kako ne jer ne može oživjeti niko osim gospodar. Kaže, pa će se šeitani pretvoriti u njegove roditelje, pa će povjerovati u njega, pa će biti od njegovih sljedenika. Pogledajte tu iskušenje. Pogledajte tog iskušenje i težini tog momenta. Kako god, braću moja draga, ti momenti su teški. S druge strane, Allahova pravda, apsolutna pravda i tog momenta se može primijetiti. Allah je poslao Dejjala kao veliko iskušenje, ali s druge strane, dao je jasne pokazatelje, koji ćemo mi ako Bog da sljedeći predavanje spomenuti, koje može spoznati svakom i učen i neučen i, u, i čovjek koji zna i koji je neuk. Šta mislite? Allah Đelešanu će dati da na njegovom čelu piše K, F, R, kafir. I to će moći pročitati svaki vjernik bez razlike je bio školovan ili neškolovan. Znao čitati, ne znao čitati. Allah će dati u tom momentu da taj zakon koji je postojao prija, da ljudi ne znaju čitati, da će da u tom momentu znaju. Kao što je dao, da kada je bačen Ibrahim Ali se nam u vatru, kumni verden vasalane ala Ibrahim, da se jedan zakon fiziki ne ispuni u tom momentu, a to je da vatra gori i pali, u tom momentu taj zakon se više ovaj, dešavalo. Tako u tom momentu Allah će dati mu'minima da mogu pročitati ono što piše na njegovom čelu, pa makar prije toga ne znali čitati. To je Allahova apsolutna draga, braću moja draga. Također, sastavni dio tog njegovog iskušenja, nakon ti godina, kaže da će doći kod ljudi, pa će ih pozvati, da mu povjeruju da je on gospodar. Pa će, kaže, povjerovati, a on će narediti nebesima da spusti kišu. Na lijeviće zemlji, kaže, da svoje plodove pusti. pa će, kaže, nebo pustiti kišu, a plodovi će izrasti iz zemlje do te mjere, kaže, da će ljudi slati svoju stoku na pašnjake. Kaže, nikada prije tako njihova stoka nije bila debela i nikada nije dolazila sa većim dimenima, nabreknutim dimenima. Pogledajte izvršenje, dobro je li to samo? Ne. Odlazi kod drugih ljudi u drugo selo, pa im kaže, vjerujte u mene, ja sam vaš gospodar. Oni kažu, ne, ti si dečan. A kaže, onda će narediti nebo da ne spušta kišu iz zemlji, da ne daje plodove. Pogledajte, ljudi vjeruju. Znači, povjerovali su ono što je obavijestio Allah poslanik, ali su sekundarno iskušani takvim teškim iskušenjima. Je li se teško, braću moja draga, na svemu tome istrpiti? Zaista su tu pokazatelji zašto je to iskušenje najteže iskušenje. Naročito ako znamo da mi živimo u vremenu kada se ljudska srca izuzetno mnogo vezuju za materiju. I na kraju, zadnja stvar koju ćemo spomenuti kao pokazatelj veličine iskušenja i smutni deđalovi jeste događaj koji je spomenut kod imama muslima od Ebu Sa'ida i Hudrija, kaže, rekao je Allah poslanika alaih salatu kada se pojavi deđal, prema njemu će krenuti čovjek vjernik, mu'min, pa će ga zaustaviti dežalova straža. Pa će mu kazati gdje si krenuo? Kaže, krenuo sam kod onoga koji se pojavio. Pogledajte izraza. Krenuo sam kod onoga koji se pojavio, a oni kažu, Zar ti ne smatraš da je to gospodar? To je naš gospodar. A on njima mu'min vjernik odgovara, kaže, zna se ko je gospodar. Pa će htjeti da ga ubiju, pa će jedan od njih kazati, kaže, ne, nemojte ga ubijati, znate da nam je naš gospodar, dežav, naredio da ne smijemo nikoga ubiti. Pa će ga odvesti dežavu. Pa će Deđav narediti, prvo će ga pitati, vjeruješ li da sam ja tvoj gospodar? Kaže, ne, ti si lažac, ti si deđal, na kojeg je ukazao Allah poslanik Ali Isiratu i kojeg nam je spomenuo poslanik. Pogledajte čovjek u tom periodu kaže kojeg nam je spomenuo. Nije on čuo poslanika, ali je pročitao hadisa Allah poslanika Ali I tako se vjernik odnosi nas prav hadisa. Kaže, ti si onaj deđal kojeg nam je poslanik spomenuo hadisa. Kaže, pa će deđal se naljutiti, pa će narediti da ga tuku. Pa kada ne istuku, kaže, vjeruješ mi sada? Kaže, ne vjerujem, ti si Deđav, Pa će narediti da se donese pila. Pa će ga propiliti od glavi do između nogu, na dvije polovice. Pa će, kaže, Deđav proći između te dvije polovice. Isto danas mađoničar. Kada nešto pravi, on je svoje šitaluke. Kaže, uvidite vidite da je to istina i prolazi on između ti neki svoji tamo Kaže, proći će između te dvije polovice. Razrezan čovjek, zamislite tu smutni, to iskušenje, ljudi to gledaju. Pa će, kaže, kazati čovjeku ustani, dvije polovice. Kaže, pa će čovjek postati normalan, živ. Kaže, vjeruješ li da sad ti gospoda? Kaže, vallahi, tako mi Allaha. Ovo što si uradio samo mi je povećalo uviđenje da se ti deča. Kaže, ovaj čovjek će reći, tu su sve riječi Allahog poslanika, braću moja rada, koji nisu bajke, zabilježene kod imama muslima. Kaže, će taj čovjek reći ljudima, znajte da ovo što je uradio samo ne može još uraditi ništa. Ovo imao je samo jednu opciju da može uraditi s jednim čovjekom. Pozovite ga nek to još uradi jednom, neće moći. Kaže, pa će se naljutiti deđala, pa će ga pokušati zaklati. Ali će Allah dati da njegov rad postane od baka. Pa neće moći. Pa će ga uzeti za ruke i za noge i batit će ga u jednu od dvije rijeke. Dežal će sasvim imati dvije rijeke. Rijeku vatri i rijeku dženneta. Ona koja je džennet, to je u osnovi vatra. Ona koja je vatra, to je džennet. O tome ćemo sljedeći put. Pa kaže, pa će ga baciti u tu koja je vatra. A kaže, u osnovi bacio ga je u džennet. Ubacio ga u džennet. Ali pogledajte očima tih ljudi, ipak je vjeral pobjedio. Koja je to smutnja? Čovjek koji je toliki otpor dao, na kraju krajeva biva bačen po njima i njim očima u A kaže Allah poslanik na kraju ovog hadisa, ovaj čovjek će imati najveći stepen šehadeta kod gospodara svijetu. Ali pogledajte tog iskušenja. Gledaš kako čovjeka popolavlja, popola i uspije da ga oživi. A sve mu to Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. I ništa se ne može desiti na zemaljskoj kugli osim sa dozvolom uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala. I sve to što većan čini jeste sa dozvolom uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala. Sve kako bi uzvišeni Allah znao i iskušao ljude da se vidi ko istinu govori, a ko plaši. Tu su znači, braću moja draga, samo neki pokazatelji koji pokazuju na veličinu i štetnosti težava. Ovdje ćemo se ako Boga zaustaviti, a sljedeći put ćemo govoriti o svim onim pitanjima koja smo spomenuli na početku predavanja. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude dokazano za nas, a ne protiv nas. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči na našoj vjeri. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima, da nam osvijetli i pokaži putere istinu, da nam istinu pokaži istinom, a ne istinu, ne istinu. I na kraju, subhanaka Allahumma hamdike, la ilaha illa ente, wa atubu ilaike.